prokuradorearen erabakia hiltze bat da titulu horrekin abiatzen da eta bukatzen etxegaraik aurkeztu delegaritzaren agiria. Zergatik azken mementuan proposatu dien mozio horren bozkatzia autetxier galdegin diugu Jean-René etxegaraidi. Dire aujourd'hui, par exemple, qu'on ne peut pas libérer des hommes malades. Zentzu gabekeria da erreitia ordena publikoa trabalezaketela eridiren irutanoita amarrteko gizonek. Et une aberration, c'est une hypothèse vide de sens. Ce sont les mots... Zentzuri gabeko hipotesia da lehen mailako epailen itzen arabera. Ez dute gehiago Donc il n'y a pas de difficulté pour les libérer. Par contre, le parquet, lui, considère que... Euh, euh, Ce qui veut donc dire que euh, le parquet est en train de réintroduire la peine de mort pour les prisonniers basques. C'est une condamnation à mort en prison mais ce n'est pas une exécution. Le débat euh, de la peine de mort en France a déjà eu lieu. Je trouve que ce terme exécution n'est pas euh, la réalité. Martine Bizota eta Kotie Senaro, Bayona eta Endaiako autetxien iduriko alderantziz hitzer etzaie indarra kendu behar. Mais ils sont traités à part depuis tellement de temps et d'une telle façon je m'excuse Mathieu, ergoté sur le mot exécution, qui est entendu ici dans le sens commun et pas dans le sens qu'on peut lui donner euh, de façon beaucoup plus formelle. Alors. Azkenean eskuak altxaturik bozkatu da eta hogoi batek ez du bozkaldian parte hartu, Jean-René Etxegaray. Les personnes qui n'ont pas participé au vote, euh, elles avaient parfaitement le droit de le dire pour des raisons Uhartzen naiz ala ere, gehiengo handi batek bozkatu duela eta bozkaldian parte ez dutenak kenduz eta kondutan hartuz kontrako bozarik eta absentziorik ez dela izan, bozkatzaileek hau bat batez egin dute. Unanimite de, Orain mozioa Frantziako presidenteari eta justizia ministroari igoriko diete.